Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho. Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio. Eu... Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência é perfeita que tem o um poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com Isso é hitmaker, filho. Eu não vou falar mais nada. <laughs> Vem com nós. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o um poder de certo é pra te enlouquecer. Meu Deus, meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Gente, ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco, o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar ela encaixa. Com esse grave do beat ela encaixa. Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, é ela encaixa. Com o Kevinho essa mira encaixa. Com o Léo Santana essa mira encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, é ela encaixa. Grrr, Ladies and gentlemen, isso é hitmaker. Kevinho. Oi. Top de linha, compadre. Eu também acho, fio.